vestig in hulle geleer hoe hulle die Heere moet vrees. Maar hulle het, elke nasie, sy eie God gemaakt en in die tempels van die hoogtes opgestel wat die Samaritane gebouw het, elke nasie in hulle stede waarin hulle woonachtig was, die manne van Babel het sy kot benoot gemaakt, en die manne van Kut het Nergal gemaakt, en die manne van Hamad het Asma gemaakt, en die Awete het Nibas en Tartak gemaakt. En die Sefarfite het hulle seens vir Adram, Leg en Anam, leg, die goede van sy farfim, en die vier verbrand. Hulle het die Heere ook gevrees en vir hulle priesters van die hoogtes uit al hulle stande aangestel, wat vir hulle in die tempels van die hoogtes dienst doen. Hulle het die Heere gevrees en hulle eie goede gedien volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is. Tot vandag toe handel hulle volgens die vroere gebruiken. hulle vrees die Heere niet en handel ook niet volgens hulle inzettingen en volgens hulle gebruiken niet, of volgens die wet en volgens die gebod wat die Heere die kinders van Jacob beveel het, aan wie hij die naam Israël gegee het. Toch het die Heere met hulle een verbond gesluit en hulle bevel gegee en gesê, Jelle mag geen ander goede vrees of jelle voor hulle neerbuig of hulle dien of aan hulle offer nie. Maar die Heere wat jelle uit Egypte land laat optrek het met groot kracht en met een uitgestrekte arm, maar moet jylle vrees en voor hom buig en aan hom offer. In die inzettingen en die verordeningen en die wet en die gebod wat hij jylle voorgeskrywe het, moet jylle altijd zorgvuldig onderhou, maar ander goede mag jylle niet vrees nie. In die verbond wat ik met jylle gesluit het, mag jylle niet vergeet nie, en jylle mag ander goede niet vrees nie. Maar die Heere jylle God moet jylle vrees, en hij zal jylle verloos uit die hand van al jylle vijanden. Hulle het echter niet geluister nie en volgens hul vroeger gebruik gehandel. So het hier die nasies dan die Heere gevrees en hulle gesneden beelden gedien, ook hulle kinders en hulle kunstkinders doen soos hulle vaders gedoen het, tot vandaag toe.